Tractatus duodecimus Incipit de ie junio decimi mensis Si fideliter dilectissimi Atque sapienter creationes nostre intelegamus exordium Atque sapienter creationes nostre intelegamus exordium inveniemus hominem ideo ad imaginem Dei contitum ut imitator sui eset auctoris et hanc esse naturalem nostri generis dignitatem si in nobis quasi in quodam speculo divine benignitatis forma resplendeat ad quam utique nos quotidie reparat gratia salvatoris dum quod cecidit in adam primo erigitur in secundum causa autem reparationes nostrae non est nisi misericordia Dei quem non diligeremus nisi nos prior ipse diligeret et tenebras ignorantiae nostrae veritatis suae luce discuteret quod per sanctum Isaiam Dominus prenuncians aet Aducam cecos in viam quam ignorabant et semitas quas nesciebant faciam illos calcare faciam illis tenebras in lucem e prava indirecta. Hec verba faciam illis et non de relinquam eos. Et iterum inventus sum inquit non querentibus me, et palam aparui his, qui me non interrogabant quod commodo in platum sit Ioannes apostolus docet dicens Simus coniam filius Dei venit et dedit nobis sensum ut conius camus verum et simus in vero filio eius et iterum Nos ergo diligamus quoniam Deus prior dilexit nos. Diligendo iteque nos Deus ad imaginem suam reparat et ut in nobis formam sue bonitatis inveniat dat unde ipsi quoque quod operatur operemur accendens filiget mensium nostrarum lucernas et igne nos suae caritatis inflamans ut non solum ipsum sed etiam quidquid diligit diligamus nam si inter homines ea demum firma amicitia est quam morum similitudo sociaret cum tamen parilitas voluntatum sepe in reprobos tendat affectus quantum nobis optandum atque nitendum est ut in nullo ab hisque deo sunt placita discrepemus de quo dicit profeta quoniam ira in indignatione eius et vita vita in voluntate eius quia non aliter in nobis erit dignitas divinae majestatis nisi imitatio fuerit voluntatis dicente iteque domino diliges dominum deum tuum ex toto corde tuum et ex tota mente tuam et diliges proximum tuum sicute ipsum suscipiat fidelis anima autores sui atque rectores in marce caritatem totamque se eius subiciat voluntati in cuius operibus atque judicis nihil vacat a veritate justitiae nihil a miseratione clementiae quoniam et si magnes quis laboribus et multis fati jeter in commodis bona est illi causa tolerandi qui se adversis vel corrigi intelligit vel probari caritatis vero istius pietas perfecta esse non poterit nisi diligatur et proximus quo nomine non hi tantum intelligendi sunt qui nobis amicitia aut propinquitate junguntur sed omnes prorsus homines cum quibus nobis natura communis est sive ili hostes sind sive socii sive liberi sive servi unus enim nos conditor finxit unus creator animavit eorem cuncti celo et aere iestem ultimor diebus et noctibus cumque ali boni ali sin mali ali justi ali injusti deus tamen omnibus largitor omnibus est benignus sicut lacaonis a paulo et barnaba apostolis dicitur de providentia dei qui in praeteritas generationibus dimisit omnes gentes ingredivia suas et quidem non sine testimonios sem ipsum reliquit benefaciens eis de celo dans pluviam et tempora fructifera implens cibo et laetitia corda nostra dedit autem nobis maiore gendi proximi causas Christiane gratiae latitudo quae se per omnes partes totius orbis extendens neminem hominum desperat dum docet neminem negligendum et merito etiam inimicos diligi et pro persecutoribus sibi precipit supplicari qui ex omnibus quotidie gentibus sacris olive sue ramis inserens german oleastri de inimicis reconciliatos de alienes adoptivos de impies facit justos un omne genuflectatur celestium terrestrium et infernorum et omnes lingua confiteatur quoniam dominus iesus in gloria dei patris est cum ergo deus bonos nos dalet esse quia bonus est nil nobis debet de eius judicius dispicere nam non per omnia illi gratias agere quid est aliud quam ex quadam eum parte reprehendere audet enim plerumque humana insipientia adversus creatorem suum. Non solum de enopia, sed etiam de copia murmurare. Ut et cum aliquid non subitit, querola. Et cum quedam exuberent, sit ingrata te messis dominus horeorum suorum plenitudinem fastidivit. Et ad copiam vindemiae affluentes ingemuit. Nec magnitudine fructuum gratulatus, sed de utilitate conquestus est. Si autem partior fuit, in susceptis terra seminibus et castigatiore proventu vites oleque fluxerunt accusator annus argumuntum elementa et nec aeri partitur nec celon confideres et pios discipulos veritatis nihil magis commendet et muniat quam perseverans in deum et in defesa laudatio dicente apostolo semper gaudete sine intermissione orate omnibus gratias agite. Hic enim voluntas Dei est in Christo Iesu in omnibus vobis. Huius autem devotionis quem ad bonum poterimus esse participes. Nisi rerum varietas constantia mentis exerciat, ut amor directus in Deum nec inter secunda superbiat nec inter adversa deficiat quod placet deo placiat et nobis de omni mensura munurum ipsius gaudiamus qui bene usus est magnis bene utatur et modicis. Tam novis copia, quam parcitate consolitur nec in spiritualibus lucris angustia gravabimur fructuum si fecunditas non arrescat animorum oriatur de cordis agro quod terra non edidit semper illi quod largiatur occurrit cui bene velle non deficit ad omnia igitur dilectissimi opera pietatis omnium novis qualitas prosit anon neg benevolentiam christianam difficultas temporales impediat nove dominus vasa hospitales vidue in opus pietatis sue vacuata complere novit aquas in vina convergere. Novet de paucissimis panibus milia esurientium orientium saturare populorum. Et ille qui in suis pacitur quae potuit augere dando potest multiplicare sumendo prieber osuns quae maximi ad religiosas pertinent actiones Horatio scilicet ie unium et eleemosina quibus exercendis omne quidem tempus acceptum, sed illud est studiosius observandum quod apostolicis accepimus traditionibus consecratum. Sicur etiam decimus hic mensis morem refert veteris instituti, quod tria illa de quibus locutusum, diligentius ex Diligentius orazione enim propitiatio Dei queritur. Ie unio concupiscentia carnes extinguitur. Elemosinis peccata redimuntur. Simuque per omnia Dei in nobis imago renovatur. Si et in laudem eius semper parati et ad purificationem nostram sine cessatione soliciti et ad sustentationem proximi in de sine inter simus intenti hec triplex observantia dilectissimi omnium ehm, virtutum comprehendit effectus. Hec ad imaginem et similitudinem Dei permanent, et a Sancto Spiritu inseparabiles facet, quia in orationibus permanet fides recta in iunio innocens vitae in elemosinis mens benigna quarta igitur et sexta feria iunemus quarta igitur et sexta feria iunemus sabato autem apud beatissimum petrum apostolum vigilias celebremos qui et orationes et iuniam et elemosinas nostras praecibus suis dignavitur adiuvare per dominum nostrum iesum christum qui cum patre et spiritus sancto vivit et regnat in saecula saeculorum amen